ولقد اتينا موسى تسع ايات بينات فاسال بني اسرائيل اذ جاءهم فقال له فرعون فقال له فرعون اني لاظنك يا موسى مسحورا Na kwa yakini tulimpa Musa ishara tisa zilizo wazi. Waulize wana wa Israeli alipowafikia na Firauni akawaambia, hakika mimi na kuona wewe Musa umerogwa. Qala laqad alimta ma an انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك يا فرعون مثبورا Musa akasema, wewe unajua bila ya shaka kuwa haya hakuyateremsha ila Mola mlezi wa mbingu na ardhi ili kuwa ni ushahidi wa kuonekana. na hakika mimi bila shaka na kuona wewe Firauni huwa umekwisha angamia. Faarada an yastafizzahum min al-ard aghraqnahu wa man ma'ahu jami'a, basi Firauni akataka kuwafukuza katika nchi, kwa hivyo tukamzamisha yeye na waliokuwa pamoja naye wote. وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض فاذا جاء وعد الاخره جئنا بكم لفيفا Na tukawaambia baada yake wana wa Israeli, kaeni katika nchi. Itapokuja ahadi ya akhera, tutakuleteni nyote pamoja. وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا Na kwa haki tumeiteremsha na kwa haki imeteremka. Na hatukukutuma ila uwe mbashiri na mwonyaji. وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا Na Qur'ani tumeigawanya sehemu mbalimbali ili uwasomee watu kwa kituo na tumeiteremsha kidogo kidogo. قل امنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا Sema, iaminini au msiamini. Hakika wale waliopewa elimu kabla yake wanaposomewa hii huanguka kifudifudi wanasujudu. ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا Na wanasema, Subhana Rabbina, ametakasika Mola wetu mlezi. Hakika ahadi ya Mola wetu mlezi lazima itimizwe. ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا Na huanguka kifudifudi na huku wanalia na inawazidishia unyenyekevu. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا سيما muombeeni الله او muombeeni رحمن وجنا jina lolote mnalomwita kwani انا ana مزوري مزوري Wala usitangaze sala yako kwa sauti kubwa, wala usifiche kwa sauti ndogo, bali shika njia ya kati na kati ya hizo.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 Na sisi tulimpa Musa ishara tisa wazi, na juu ya hivyo wakakufuru. Na Firauni akasema, hakika mimi na kuona wewe Musa ni mtu lierogwa. Hizo ishara tisa ni fimbo, pili mkono mweupe, tatu tufani, nne nzige na vyura na chawa na damu, Tano ukame na upungufu wa mazao Sita kupasuka bahari Saba kutimbuka maji baharini Nane kuninginia mlima kama kivuli Na tisa kusemezwa na mola wake mlezi Musa akasema Ewe Firauni Unajua vyema kuwa aliyeziteremsha ishara hizi ni Mola mlezi wa mbingu na ardhi. Kwa nini yeye ndiye mwenye kuweza hayo? Nazo ishara hizo ziwazi zinakuonyesha kweli wangu, lakini wewe unafanya kiburi na inadi tu. Na hakika mimi na kuona wewe Firauni kuwa ni mwenye kuangamia ikiwa hutoache nadi yako. Firauni akashikilia uasi wake, akataka kumtoa Musa na wana wa Israeli katika nchi ya Misri, tukamzamisha yeye na askari wake wote. Tukamvua Musa na kaumu yake na baada ya kumzamisha Firauni tukasema kuambia wana wa Israeli kaeni katika nchi takatifu iliyoko Sham ukija wakati wa hai wa pili tutakutoweni makaburini kwenu kwa mchanganyiko kisha tutakuhukumuni kwa uadilifu na tukuiteremsha Qur'ani ila kwa kuunga mkono hikma Mwenyezi Mungu iliyopelekea kuteremshwa kwake nayo hiyo Qur'ani kwa dhati yake haikuteremka ila kuwa imekusanya ukweli wote Kwani itikali zake ndizo zilizo sawa na hukumu zake ndizo zilizonyoka na wewe we nabii hatukukutuma ila uwe mbashiri wa kuwabashiria pepo wenye kuamini na mwonyaji kuwaonya wanaukanya moto basi wewe huna jukumu lolote ikiwa wao hawaamini na hii Qurani tumeigawa na tumeiteremsha kipande kipande kwa muda mrefu ili uwasomee watu kwa taratibu wapate kufahamu tumeteremsha kidogo kidogo kwa utulivu bila matatanisho. Waambie makafiri wa maka kwa kuwatisha, jichagulie ni nafsi zenu mlitakalo, kuiamini Kurani au la. Kwani hakika waliopewa elimu sawa na fahamu barabara kabla kuteremka kwake, wakisomewa Kurani huangukia kwenye nyuso zao kwa kusujudu na kumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu. Na wao husema Mola wetu mlezi ametakasika na ila ya kwenda kinyume na ahadi yake ya kuneemesha na kuadhibu aliyoahidi. Kwani ahadi yake lazima itimie bila shaka yoyote. Na huangukia tena kwenye nyuso zao mara ya pili wakilia kukumhofu Mwenyezi Mungu na Kurani na wazidishia unyenyekevu kwa Mwenyezi Mungu. Waambie hawa washirikina, mwiteni Mwenyezi Mungu kwa jina la Allah au jina la Rahman kwani jina lolote mwitia ni zuri. Yeye mtukufu ana majina mengi mazuri mazuri. Wala hamdanganyikiwi kwa kutumia majina mengi kuwa kwa hivyo mwenye kuitwa ni zaidi ya mmoja. Na unaposoma Kurani katika sala zako, basi usipaze sauti yako wakasikia washirikina wakakusibabi na wakakuudhi. Wala usifanye kwa siri hata waumini wakawa hawasikii kuwa katikati katika kusoma kwako. Nasema alhamdulillah himili zote yani sifa na shukrani ni za Mwenyezi Mungu ambaye hakuzaa mwana kwani hamhitaji wala hana mshirika katika ufalme kwani yeye peke yake ndiye aliuanzisha wala hana msaidizi wa kumtia nguvu kwa udhaifu fulani unaompata na mtukuze Mola wako mlezi kwa utukufu mkubwa uliolaiki naye.